يترك شرا إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام إخوة الإيمان بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمة أمان تميت محمد صلى الله عليه وسلم ninakuhusieni kadhalika na yusia nafsi yangu tumche Allah subhanahu wa ta'ala ndugu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye alikuwa harisan ni mwenye pupa sana juu ya kuongoka kwetu kwa hakika hakuna kheri yoyote ambayo alifahamu mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa alitubainishia lakini hakuna shari yoyote aliyoifahamu kwa umma isipokuwa aliutahadharisha umma na shari hiyo tutaishi leo hii insha Allahu taala na hadithi adhim hadithi ambayo akhrajahu ibn majah fi sunanihi من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أصلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم فيما بينهم نقول zangu katika imani حديثه ambayo ameipokea Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ni katika jumla ya maneno matukufu ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo maneno haya ni ya tahadhari kwa umma mtume sallallahu alayhi wasallam anautahadharisha umma na matokeo ya madhambi yao na adhabu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezipanga ambazo zinakuja ajilan ghaira ajilin lau kama umma utayafanya mambo haya basi Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu hapa hapa duniani kwanza kabla ya adhabu ya akhira ndugu zangu katika iman hadithi hii au maneno haya alipoyataja mtume sallallahu alayhi wasallama kwanza aliwaombea dua masahaba kwamba Allah asijalie mambo hayo yakawadiriki akasema mtume sallallahu alayhi wasallama khamsun mambo matano idha betulitum bihin endapo Allah tabaraka wa taala atakupeni mtihani wa matano hayo kisha mtume hapa katikati akaomba dua akasema wa a'udhu billahi an tudrikuhun na nataka ulinzi na hifadhi kwa Allah ninyi msije mkayadiriki mambo hayo ameyabainisha mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba endapo umma au jamii yoyote ikafanya mambo haya basi Allah subhanahu wa ta'ala ataha bil adhabi al ajil fi dunya Allah anawaletea adhabu za haraka sana hapa duniani akasema mtume sallallahu alayhi wasallama muhadhiran ummata akiutahadharisha umma lam tadhhari al fahisha fi qaumin qat haitopatapo katika jamii yoyote yakadhihiri machafu machafu ya zinaa machafu ya liwat machafu ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala inapotajwa fawahish katika nususi za kitabu na sunna yanaingia kwanza mambo haya na mambo mengine yanaweza yakaingia hautodhihiri uchafu machafu ya zinaa na hayo tuliyataja katika jamii yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anawaletea adhabu haraka hapa duniani kabla ya adhabu ya akhira endapo watakutana na Allah kabla hawajatubia akasema mtume sallallahu alayhi wasallama illa fasha fihim at-ta'un wal Allah tabaraka wa ta'ala atayatawanya maradhi maradhi ya kuambukiza maradhi yaliyokuwa mabaya allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw ambayo hayakutokea kwa wale waliotangulia nyumati zilizokuwa kabla yetu ndugu zangu waislamu hali halisi tunaiona dunia ilivyo tunayaona machafu yalivyoenea waziwazi lakini mtume alizungumza mpaka ifike wakati wa kuyatangaza na wallahi leo yanatangazwa zinaa inatangazwa waziwazi wazi liwat inatangazwa waziwazi leo imefikia ndugu zangu katika imani kwa sababu tuko ndani ya jamii yanayotendeka katika jamii tunayaona yako mambo yanafanyika hivi sasa wazi wazi na ni katika mambo ya kutangaza machafu na lil asaf katika mambo yanayosikitisha na kuumiza Wadau wa mambo hayo ukitazama ni mabinti wa Kiislamu. Utasikia majina ni akina Maryam, akina Fatima, akina Husna na mengine katika majina ya watoto wa Kiislamu. Kuna program moja imeanzishwa inaitwa Mr Right Tanzania Show. Ni uchafu wa waziwazi wazi watu wanatongozana hadharani, watu wanahudhuria kama tulivyohudhuria hivi msikitini. Alafu kuna manaswa jukwaa, wamesimama mabinti wamevaa uchi, alafu wanakuja vijana, eti anachagua mchumba mbele ya watu na maneno yanayozungumzwa pale, wako washereheshaji na wahamasishaji, wengine wamebeba majina ya Kiislamu wazi wazi, machafu haya alafu umma umehudhuria na watu wanashangilia ndugu zangu katika imani yanapotokea mambo kama haya katika jamii na wale wenye uwezo wa kukemea na kunyamaza wakanyamaza wasiseme na kuzitahadharisha familia zetu na machafu kama haya rehma ya Allah itatoka wapi mvua zitapatikana vipi lakini mnadhani kulalamika kutabadilisha nini sunna ya Allah tabaraka wa taala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ameweka utaratibu hawabadilishii watu wa mambo kutoka katika hali kwenda katika hali nyingine mpaka wabadilike wenyewe ndugu zangu katika imani hili ni janga ambalo adhabu yake inakuja hapa hapa kabla ya adhabu ya akhira kama watu watakutana na Allah bila kutubia ndugu zangu inawezekana pengine haya tulionayo magumu tunayoyaona ni machache waliyadhu billah yanaweza yakaja mazito kama hatutosema na kukemea walana fi qaumi lutin idhatun wa ibra hebu tupate mazingatio katika yale ambayo Allah ametusimlia ndani ya Qur'an Nabiiullah Lut watu wake walipoanza kufanya machafu waziwazi aliwatangazia na kuambia ataatuna alfahishata wa antum tubsirun hivyo nyinyi mmeamua kufanya machafu hali ya kuwa mnaona mna akili timamu mnajua kama ni machafu yanamkasirisha Allah famadha kanat natija natija ilikuwa ni ipi pale walipokaidi faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil Allah anasema tukaigeuza ardhi juu ikawa chini na chini ikawa juu haikutosha Allah tabarak wa taala anasema fa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil Allah aliwashushia mvua ya mawe yanayotoka motoni wal billah ndugu zangu katika imani hilo ni moja katika yale aliyotahadharisha mtume sallallahu alaihi wasallam lakini jambo la pili akautahadharisha umma na haya ni mambo ambayo tunaumizana sisi kwa sisi na natija zinarudi kwetu wenyewe alafu kisha tunaanza kulalamika na kulaumu walam yanqusul mikyala wal mizan na watu wakifikia wakati wakaanza kuchezea vipimo wakaanza kuibiana katika mizani wengi miongoni mwetu ni wafanyabiashara mnafahamu leo hii kwa wafanyabiashara ana mzani wa kununulia na mzani wa kuuzia kama bidhaa yake ni ya kupima kwa ndoo basi kuna ndoo ya kununulia na kuna ndoo nyingine ya kuwauzia watu alafu mtu anatoka kule anakuja kuswali uko wapi na maneno ya Allah tabaraka wa taala wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mabuthun Allah anatahadharisha wailun ole wao adhabu kali tawasibu almutaffifin wale wanawaibia watu kupitia vipimo ambao wanapojipimia wao yani pale wanapokwenda kununua wanapima yastaufun ay yaakhudhunaha wafian kamilan wanachukua kamili hataki kupunjwa kwa hiyo kuna chombo au kuna kipimo cha kununulia wa idha kaluhum lakini wao sasa wanapokwenda kuwapimia watu yukhsirun wanawaibia katika vipimo Allah anauliza mustaghriban ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun hawana yaqini hawa kwamba watafufuliwa wakutane na Allah atawalipa katika wizi wao huu na dhulma wanazofanya kwa waja wa Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam akautahadharisha umma wakifikia watu wakaanza kuibiana kwa staili hiyo na adhabu tatu zinawakuta ya kwanza Allah tabarak wa taala yamna'u al-qatra min as-samaa Allah atazizuia mvua hazitonyesha kwa hiyo tunapolalamika mvua mvua zimekosekana sasa tunakwenda mwezi wa kumi na moja wa kumi na mbili tumezoea kipindi hiki ni neema ya mvua tu wakulima wanalalamika kila mmoja analalamika kila mmoja anazungumza kwamba tunataraji hali mbele inakuja kuwa mbaya tuna baa la njaa linatukabili tatizo linatokana na sisi wenyewe wama asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir matatizo na misiba inayotukuta ni chumo la mikono yetu bali Allah tabaraka wa taala anasamehe yaliyo mengi hii ni adhabu ya kwanza tukianza kuibiana katika vipimo kwanza Allah subhanahu wa ta'ala ataizuia mvua ardhi itakuwa kame na kama itanyesha mvua itakuwa ni mvua ambayo wala haitokuwa na manufaa adhabu ya pili sallallahu alaihim bilhukami alladhina la yarhamunahum Allah atawasalitisha na watawala viongozi wasiokuwa na huruma nao lakini adhabu ya tatu tazama kosa lenyewe kuibiana katika vipimo zitazame natija adhabu ya tatu shiddatul mu'na ay ghala'ul maisha irtifa'ul as'ar maisha yatakuwa magumu bei za vitu zitapanda na hii ndiyo hali tuliyonayo kila mmoja analia na kulalamika lakini malalamiko yanabadilisha nini badala ya kulalamika yatakiwa tutubie turudi kwa Allah kila mmoja awe mwadilifu katika nafsi yake kila mmoja asimame katika jukumu lake na wajibu wake ausimamie hapa ndipo tutapata salama kutoka kwa Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ايها المؤمنون عباد الله نبي صلى الله عليه وسلم البشير النذير ambaye ni mwenye bishara kwa umma kwa wale watakaofanya mazuri lakini ni muonyaji na kuutahadharisha umma na matokeo ya matendo mabaya tutakayoyafanya kwamba yatarudi kutudhuru wenyewe katika hadithi hii jambo la tatu ambalo amelitaja mtume sallallahu alaihi wasallama ambalo jamii yoyote ikilifanya basi adhabu yake inakuja mara moja hapa duniani walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u alqatra min as-samaa walaula albahaim lam yumtaru wakifika pahala watu wakazuia zaka za mali zao au ikawa ni za ujanja ujanja tu zikawa haziendi na utaratibu aliyopanga Allah tabaraka wa taala kila mmoja akaona chake ni chake hakuna mwenye haki tukasahau maneno ya Allah tabaraka wa taala walladhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lisaili wal mahrum wale waliopewa mali watambue ndani ya zile mali kuna haki za waja wa Allah Allah ameziita haki maalum kwa wenye kuomba na wenye shida lakini hawaombi watu wakizuia zaka za mali zao mtume anasema illa muni'ul qatra minas sama Allah ataizuia mvua haitonyesha walaula albahaim lam yumtaru na lau kama si kwa sababu ya wanyama ambao hawana dhambi ambao wanateseka kwa madhambi yetu sisi wanadamu lau si Allah kuwahurumia wanyama lam yumtaru wasingepata tone la maji ndugu zangu katika imani turudini katika nafsi zetu kila mmoja ikague nafsi yake haya ni matatu lakini maqam hairuhusu kuyataja yote matano katika hadithi niliyoisoma mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja mambo matano yanayokabiliwa na matano mengine madhambi matano ambayo kama watu wakiyafanya wasubirie adhabu za mambo matano yanakuja kwa leo yachukue haya matatu Jambo la kwanza kudhihiri kwa machafu katika jamii na watu wakanyamaza yakaanza kutangazwa. Natija ni kuangamizwa, ni kushambuliwa na maradhi ambayo hayana tiba au yataondoka na kundi kubwa la watu, na maradhi kama haya yakuwahi kutokea. Lakini jambo la pili, tutakapofika pahala tukaanza kuibiana katika vipimo, ukauona ndiyo ujanja kumwibia mwenzio, ananunua kilo tano, kumbe umemuzia kilo tatu alafu wewe unapeleka riziki ya haramu nyumbani na kujiona ni mjanja subiri natija inayokuja ni hayo ambayo ameyataja mtume saa sallam lakini pia wale ambao Allah amewapa mali mali zao zimefikia kiwango cha kutolewa zaka wasipotoa zaka maana yake wanatusabibishia janga la kukosa mvua na hatimaye tunakuwa katika hali ngumu tulizonazo tunamuomba Allah tabaraka wa taala bimannihi wa karamihi atujalie ni katika wale ambao tunasikia na tukafuata yaliyokuwa mazuri اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى